Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui el cantant Ben Vostik. Made nothing from nothing Made shit from shit Come home to an empty apartment That's as good as it gets I was raised by strangers Five miles from here if I never see those people again, I won't shed a tear. personatge interessantíssim de l'oferta musical nord-americana. De fet, es va criar al sud de Carolina. Actualment resideix a Georgia. És cantant del que s'anomena el country outsider, aquesta música influenciada per diferents estils, a part del country més tradicional. Cantant i compositor, i ell ens porta tota la seva banda, perquè ell interpreta tots els instruments, amb influències que podem notar a les seves cançons eh, que arrenquen de gent tan diversa com, per exemple, Johnny Cash o Bruce Springsteen, però també podem escoltar elements de gent com Tommy Emmanuel o Otis Redding. I'm a Christian And I don't believe it's right for someone to steal with a family to provide for. That's the deal. If I could find a way. rap sheet. So I take unnecessary things from those who can't afford to lose their necklaces and rings. ain't no Jesse James. two kids and a wife who deserve a decent life. So I do what I gotta do. There's a guy up near Field. planets and sun. Ha passat per molts llocs i per molts eh, estats, eh, com hem dit a South Carolina, Georgia, però també va viure durant una bona època, eh, gairebé 10 anys a Califòrnia, a la zona de Santa Mònica, i a part de molts altres treballs, continuava interpretant música en directe. Va produir el seu propi primer EP, el seu debut, My Country, el 2016, una que era com una aliança, segons va titular No Depression, amb el seu moment de George Jones o Mel Haggard, amb les seves cançons. Va ser ser nominat eh, per eh, un eh, premi important de l'Associació Independent de Música Americana en la categoria d'arrels country, roots country en la categoria. El seu àlbum de debut el va portar a terme poc després, el 2017, va ser un temes de country més aviat progressiu, amb artistes que ens sonava, com per exemple Jason Isbell o Sturgill Simpson, i això ens va portar a determinar la seva versatilitat en el món de la música, com com a cantant i també com a compositor. In this dark night, it's too hard for me to say now if the rays of hope will shine again someday. And if I might be spared as the tempest starts to swell, at this point it's just too dark to tell. Was the stars guiding me to God's shores now? Was the devil set me drifting once more? Will these clouds ever lift and the map again revealed. At this point, it's just too dark to tell. El seu posterior àlbum en va ser Hellfire, un dels millors àlbums que s'ha pogut editar últimament, un disc ple de cançons amb una alta energia que va ser enregistrat a Dies Condice al final de Los Angeles. Durant aquest temps ens va portar excel·lent música i excel·lents cançons. Eh, era una barreja interessantíssima de country, rockabilly, blues i rock. El setembre del 2019 va retornar amb la seva família cap a aquella zona preciosa dels Estats Units on es troba, en aquest cas Atlanta, a Georgia i el 17 eh, d'abril de 2020 editava aquest disc Among the Faceless Crowd que avui estem escoltant. Un disc preciós que avui us hem volgut presentar a través d'aquesta sintonia i en la nostra càpsula musical. Estem parlant de Ben Bostic. Disfruteu-lo. I turned from your grace when you tried to give me sight. through the night with an untroubled mind.